Awit, Kabanata na po. Kami iyong itinakwil, O Diyos, kami ay nilupig. Kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Yaong lupang sinaktan mo'y nanginginig na lupain, bago lubos na mawasak, gamutin mo't pagalingin. Labis na ang paghihirap nitong iyong mga lingkod. Lasing kamit langong-lango sa alak na iyong dulot. Silang mga sumasamba, O Diyos, iyong hinudyatan, upang sila'y makatakas sa kamay nitong kalaban. Ang dalangin namin dinggin sa lakas mo ay iligtas upang sila na mahal mo'y mahango sa paghihirap. Sinabi nga nitong Diyos mula sa dako niyang banal, Hahatiin ko ang Shechem, tanda ng pagtatagumpay. Ibibigay ko ang sukot sa lingkod ko't mga hirang, ang Gilead at Manases, ang lugar na yaoy akin, ang helmet na gagawin ko ay ang dako ng Ephraim. Samantalang itong Juda ay setrong dadakilain. Yaong bansa nitong Moab ay gagawin kong hugasan, samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan. At sa Filistia, tagumpay ko'y ipagsisigawan. Sa lunsod na kinutaan, sinong kasama, Panginoon? Sino kayang magdadala sa akin sa lupang Edom? Itinakwil mo ba kami? Kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama, kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway, Katalonien.